104.6 FM Sintonitzes Ràdio Cornellà Moi boas tardes, ben queridos ointes. Aquí no 104.6 da FM, un programiña máis para todos vosotros, sempre en Galicia, todas as tardes dos sábados, aquí con todos vosotros, gracias ao noso técnico Kiko Belinchón que fai que todo isto saia nas ondas para diante, e que ademais nos escoiten aquí en, precisamente no, no Facebook, sí, eh? que, que aí, aí os temos. Moi, <laughs> moi benvido, Armando, aquí ao meu carón eh, moitas gracias e, eh, como non, un saúdo a todos os ointes e esos que xa es comenzan a estar esgarabellando porque eu xa, xa es comenzo xa, a ver os saúdos por aí xa mirache, non? xa mirache <laughs> moi ben, moi ben, benvidos queridos ointes moitísimas grazas por estardes aí vamos a intentar que estas dúas oriñas de radio en galego sexan amenas e, e bueno, feiticires para todos vosotros teremos conversas con, con xente moi interesante e falaremos dun evento que se vai a realizar o día 26 sí. que que, que, bueno, mellor somos capaces de, de contactar concretamente co presidente de Asobecat, Asociación sí. de Bercianos en Cataluña, que celebra celebran o 19 Festival del Botillo en Cataluña. Ah, sí, señor. Eh, eu quería dicir unha cosa, que o... Oh teñen en conta que os programas que se están a realizar aquí no yo Llobregat, o mismo sempre en Galicia, que galegos no vais. que galegos no vais, se remitirán pois a través de algún emisora en Galicia Radiofusión que Radiofusión que nos vai a emitir os programas Eh, precisamente este programa reemites en Radio Roncudo, por eso sí, vamos eh. a falar precisamente con noso correspondente <laughs> Óscar eh, Costa, Costa da Morte, pero tamén se reemite por redifusión o luns ás 3 da tarde. Exactamente. E eh, bueno, yo de, yo de eh, Radio San Boi os venres ás 3 da tarde. Exactamente. Bueno, queridos ointes, vamos a poñerlle un bocadiño de música e intentaremos comunicarnos precisamente con Óscar, que está ali na Costa da Morte. Veña, aí vai. Música regatos pequenos Adiós vista dos meus ollos Non sei cando nos veremos Miña terra, miña terra Terra donde me o criei Hortiña que quero tanto Figueiriñas que plantei Prados, ríos, arboredas Pinares que move o vento Paxariños piadores Casiña do meu contento Moinho dos castañares Noites claras de luar Campaniñas trimbadoras Da igrexiña do lugar Amoriñas das silveiras Que olle lle dan baixamos a música de María Doceo para darlle sí. a benvida a Óscar. Moi boas tardes, Óscar. Boa tarde. Moi boa tarde, como estamos? Aquí, de... bueno, pues xa empeza, encetamos precisamente con música recentemente publicada por os, por eh, María Doceo para saudarte a ti. Pois pues nada, a mí me encanta, me encanta. Mas máis a norte, que casi xa casi vai a cantar en perfectamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, eh, temos eh, pues, eh, un montón de noticias un pouco variadas. Uh -huh. Estamos Non, te, non temo vos moito que, que parece que temos mm, mm, dificultade mm, de de recepción sí, da, eh... da túa... Así escuitades, muy bien. Sí. Ahora, Agora mesmo sí. Va, vale, pues non me movo daqui. Mira, e de comer no mes do cocido. ¿no? Sí. Bueno, pois pues, en Serantes, Laxe, Este pasado fin de semana a Asociación de Veciños de Serantes celebrou o seu cocido anual Ajá. un acontecimento que leva xa moitos anos sendo costume ineludible é que fai que se reúnan no local social da Casa dos Veciños pois un montón de de, de veciños da parroquia maneira de que se vexan todos como dín eles non só sentarros e pois eh, tamén se reúnen eh, como un Sí, sí. Vale, vale. Unha unha, unha celebración que ven o, o, o xeito precisamente dende mm, nesta época de inverno que, que o cocido o mellor no verán tamén se pode tomar pero mellor no inverno, non? Con este fresquiño no, Nos eh, comentábamos a semana pasada tamén nos movemos moito pois polo calendario, non? A pesar de que, bueno, pois, eh, a ciencia vai facendo pois, que a alimentación, as frutas, eh, bueno, outras frutas preparación durante todo o ano e a comer, bueno, moitas veces tamén para xa non saltamos eso, pero é certo que non é o mesmo comelo no mes de febreiro co frío que estes días sobre todo que, que despois no van pero como Sí, sí, sí, sí, moi ben, moi ben. Bueno, máis cosillas, lo eh, iniciativa tamén interesante que van desde Carnota, que Carnota vai repoblar montes, maravillosos exemplos, estes días os vividos en Carnota, que foi golpeado, un concello golpeado moito polos incendios, incendios no verán, sí. pero eh, o pasado venres os nenos do, do cole de, de Carnota, en colaboración cos forestais da Xunta e a Comunidade de Montes de San Mamede, repobraron a chamada zona Campo das Cabras, con castiñeiros, cerdeiras e nogueiros. Toda unha experiencia para a rapazada cun traballo de campo que serve para afianzar pois, es un gran, unha gran aposta pola repoblación dos nosos montes, ademais con especies eh, autóctonas. Perfecto, unha cousa extraordinaria, sí, señor. E, ademais, que, que eso non é que se sementen solamente, non, men, non solamente es árboles, sino que ah, tamén é semente entre os rapaces, porque así tamén toman conciencia. Claro, é, unha das cousas máis bonitas que pode pasar co paso do tempo que un volva a ese sitio se ve que ese árbol está aí e que además creciu e bueno, eu colaborei, non, nesta sí, nesta es, iniciativa algo que non non no paga nada. Bueno, máis cousiñas xa non tan boas lamentablemente porque requisan en Camariñas dous kilos de, de polvo demasiado pequeno que non pasou por lonxa. Eh, bueno, un Hambre. golpe máis a, a un pouco ao furtivismo tamén as, as malas artes na, na comercialización das especies sí. eh, chegadas do mar. Eh, outra cousiña máis, por exemplo, que o BNG de, bueno, BNG pide a Xunta a renovación da estrada que conecta Camariñas con Vimianzo, unha estrada pues, importante para os veciños e eh, veciñas destes dous concellos, e ademais en Camariñas propoñen rehabilitar a casa do Mar de Camelle para uso eh, veciñado, non? Porque, bueno, sabedes que as casas do mar están cerrando, nos poucos eran costume nos anos 80 os centros de saúde, sobre todo porque a maioría de parte da veciñanza dependía do mar, os mariñeiros cotizaban por Instituto da Marina, e creábanse pois, os centros de saúde nas casas do mar. Cada vez isto vai a menos, as casas do mar van desaparecendo, parecen, sobre todo hoxe en día se caen algún pobo grande ou mismo na Coruña ainda podemos ter, pero cada vez pois estánse pichando máis. entonces darlle outro uso, neste caso veciñal, parece o máis responsable, tamén o máis lógico, eh, piden en Camariñas que a Casa do Mar de Camariñas se poda utilizar tamén para para uso veciñal. Uh -huh. Ah, moi ben, perfecto. perfecto. Sí, máis cousiñas, por exemplo, que o PSOE pedirá ao Parlamento unha residencia de maiores para Ponteceso. Eh, por outra parte, a plantilla do Hospital Versidad Uncaira clama polos celadores. As cousas que son do punto de vista sanitario ben importantes, <laughs> que, con moitas carencias en plazas para, para os nosos maiores, sobre todo para os, para os dependentes, que moitas veces se teñen que ir para outras latitudes por non ter cerca unha residencia, e, ademais, pois, desde o Hospital Virxe da é certo pois que, que o personal quizás os celadores escasean bastante e isto ten un impacto importante no, no servicio de base de atención aos, uh -huh. aos pacientes e queixábase tamén a Asociación de Pacientes da Costa da Morte esta semana pois de deste deste acometido Uh -huh, moi ben. E despois por último contarvos que Espiral Maior é unha editorial galega sí. eh coñecida, uh -huh. eh vai a impulsar en Carballo seminario en torno a Pondal. Espiral uh -huh. Maior vai a coller precisamente hoxe unha das, a primeira das sesións do seminario Eduardo Pondal eh, no século XXI. Un espacio aberto ao público e destinado ao estudo e ao debate sobre a obra de Eduardo Pondal, posibilitando así unha lectura e relectura do patrimonio literario do Eduardo Bergantiñán Galego Universal, como ben indica o director da, da propia mm, editorial Miguel Anxo Fernández. Fernández. Así, uh -huh. así que esta iniciativa que, bueno, sumase o, o traballo inxente que se feito na aldea do Couto, tendo a fundación Eh, a eh, fundación, esta... dixeches sí. a fundación que non, non, non entendimos que fundación era? Fundación Eduardo Pondal. Ah, vale, claro, ah, claro. Sí, sí, sí. Lóxicamente, pois, pues, claro, facéndose eco dese traballo tan inxente dese galego universal, non? Sí, tan universal, o creador da, da, da nos, letra do, da nosa letra, no, no, letra da nosa, claro que sí. Bueno, bueno pois pues, eh, con esto Pois agradecémosche moitísimo a, a túa crónica de hoxe que mm, así mm, eh, ti, bueno, xe, a veces pois eso son as tecnoloxías a veces faen como templar a cousa. <laughs> pero pero, pero entendeu-se perfectamente. Suficiente información para que os nosos ointes se metran na, na páxina de <laughs> que pasa na costa.gal que si aumentan a... Eso, a, a, a sabenza. <laughs> Ya, ya, ya, ya as noticias que ocurren pois, pues, na Costa da Morte. Na Costa da Morte, moi ben. Moi ben, pois pues, nada, comentábamos como sempre que mañá se repetirá o programa nos radios da Costa, esa mañá, así que vos emplazamos para unha parte Moi ben. Deuse, moi ben, moitas gracias. Unha aperta grande, Óscar, moitas grazas. Unha aperta. Boa fin de semana. Vamos a despedir entonces a Óscar con música e eh, de seguida vamos a intentar comunicarnos con outra persoa máis. Exactamente. Sí. entorno cotián da miña xente Do río Douro emblema do meu povo No entorno cotián da miña xente Eu era aquela nena pequeniña Que con ollos de asombro todo ollaba E voltaba contemplando Douro sobre él a todos preguntaba y e voltaba contemplando Douro e sobre él a todos preguntaba despois Baixamos a música de María do Ceo Vamos a recibir unha persoa Rayana Unha Rayana. persoa que ademais eu admiro moitísimo, unha fotógrafa extraordinaria, sí, unha ah. coñecedora das máscaras dos entroidos ah. internacional, nada menos que Mercedes Vázquez Saavedra. Moi ah. boa tarde, Mercedes. Me parte Hola, que, tarde. me parte que tiño no Facebook. Home, claro. Eh, moi boa tarde, ben vida. Moitísimas gracias por atendernos, Mercedes. Gracias a vos por tener interés por las máscaras. Por las máscaras y por las fotografías que... Eh, Sobre todo fotografía, porque trabajo la que divino. Que nos faz disfrutar de la. Bueno, aquí el tema de la máscara en este momento es importantísimo lo que está pasando. la gente se está juntando, eh. están todos emocionados eh. y acabo de estar en un desfile de casi 50 máscaras de Península Ibérica e foi unha maravilla, en unha aldea pequeniña de la raya con Salamanca, unha ben tal, posta. No? Unha tal ben posta, non? Ben posta, sí. Eh, eh, é un milagro porque <laughs> en un sitio tan pequeno que sean capaces de facer algo así Home, sí. claro. eh, ti, eso emociona Mercedes, ti como sí. Rayana eh, eh, pois pues que ademais gábase de ser de Pitois dos Juniors ah, de, pues ah, de Pitois <laughs> sí. tanto que te falabas o noso amigo José Lamela sí, sí. bueno, <laughs> pois... Pues... mucho le gustaba Ramela Pitois sí, a nós tamén, nos tamén, nos tamén, tamén, a todo o mundo verdad? claro que sí, sí Pitois Mañá eh. estaremos ali pois pues, mm, terás que pasar un, un bocadiño de frío que ali nevou onte precisamente. <laughs> Sí, seguro que sí. <laughs> Bueno, Mercedes, fálanos de, de, de ese traballo que, que, que, que bueno, vas, vas publicando semanalmente eh, casi diariamente, non? Vin as... Diariamente intento falar sempre de máscara, sobre todo na época de entroido, pero casi todo anos vou dándolle algo a, a máscara. Mm. Pero bueno, é unha emoción e cando entras dentro deste grupo que é o mundo da máscara ibérica, eh, chegamos a estar todos completamente unidos, somos casi como os moteros, uh -huh. que nos juntamos en os sitios, nos abrazamos e nos emocionamos sempre por estar todos xuntos. Eh, aparte de, bueno, de eso, o, o, bueno, a última cousa que eu vira que, que, que, que nos mandaches, ademais personalmente recibín un, unha, unha programación do Entroido de Lugo que, que, pues, pois que, que me ten... chamaron a xente de Entorro da Sardiña hmm eh, que son moi interesantes porque levan moitos anos e sempre todo o mundo consideramos as máscaras como as que levan carátula e tal, pero la parte del enterro, que tamén é moi moi ancestral, uh -huh. se perde un pouco, sempre e pero me parece moi interesante que esa xente tivera ganas de de facer sí, máis sí. cousas, non só son un terro, non? Sí, sí. Que xa é importante porque fan moitos ferretes que sí, sí Eh, que eles eh, um, ma, celebran. Mandachenos esa programación que ademais ten muitísimo que, que Lugo, eh, bueno, tamén terá as súas máscaras, pero non ten tanta sí. tanta arraigo como teñen os ah, de como como os claro, Ourense, é unha salvajada, lo de Ourense é terrible. É, é terrible, <laughs> non? Sí. En cada aldea hai un, un grupo interesante, si non é unha, hai muitísimas, non? Sí, pero sí, bueno, sí. Lugo tamén ten que sempre está como parece que ten menos, non? Mm. Ten un grupo en Chantada, mm. o entroido de Santiago da Riba, Ribeirao, moi entrañable entrañable mm. que fai unha familia. Mm. E esa familia consigue sacarlo todos os anos con unha asociación pequeniña que ten mm. e es mm, no Moredo mm, foi, eu estuve domingo pasado ah, mm. e, e celebra todos os domingos a partir de mm, tres ou cuatro domingos e, e os días de entrodo e mm. es moi moi bonito porque teñen os volantes unos peliqueiros e unos maragatos que salen moi moi interesante por, por las pois, polas leiras, mm, no claro. medio das leiras. Sí. Entón é moi moi auténtico. Moi, sí, pois sí, eh, o oso de Salcedo, un pouco de Brollón, que tamén sí. ten moitos anos, eh. Uh mm-hmm. -huh. Moito e, viaxas, un... moito, moito viaxas e moito pa, para poder Pois ter... ten que ser, porque senón as máscaras para coñecerlas non queda. Eu xa son moi maior, pero isto si non levo tantos anos, levarei máis de casi 30 anos detrás delas. Uh -huh. E é a única maneira de poder chegar a, a, a tenerlas como familia, ¿no? Mm. Iso é como eh, que viaxa ou fai un, unha viaxe. Se non vas, non o coñeces, pero se vas... Non o coñeces, non. Be, sí. Sobre todo que son casi todas no rural, entonces eso é máis emocionante, porque va a ser claro. máis auténtico sempre, non? Que non quero decir que nas ciudades non podan facer, porque claro que sí, pero Mm, que en sitios pequenos, con moi poucos medios, sí. que sean capaces de conservar estas tradicións, eso é es lo que emociona. Sí, sí, sí hai pouco me parece que vin un, unha cousa que, que publicache que, que ademais hai que poñer en valor eh, en, na terra dos afiadores en Esgos que, que, que sí, damos a coñecer sí. os felos de Esgos sí. que tamén son sí, sí, interesantísimos. Sí. Os felos de Esgos que, que ademais é unha terra que que me gustou moitísimo porque ali en Santa Marta de Moreiras tivo a escola Benchosei, Xosei. Mm Sí, sí, e, sí, e el xa, xa sempre falaba de que tiña unos alumnos moi aventaxados sí. e eu cheguei a conocer alguna xente maior, un señor afilador, el Botas, que súa muller Herminia era um, eh, alumna del uh -huh. e outro Roxiño que alumnos del e sempre les inculcou a toda esa xente que cando eu os conocí tendrían 80, 90 anos ou 90 pois recordaban con muitísimo cariño las, la parte etnográfica que sempre les metera na cabeza, ¿no? Uh -huh. E ele era un, un afiador. E agora, neste seguro... momento, hai algún afiador e eh, fillo de afiadores que, que están destilando, que destilan en Esgos que seguro que seguro que a, a, aqueles tan maiores seguro que coñecían o barallete, non? Para formar. Ah. Hombre, todos hablaban Tarazana. <laughs> sí, sí, en vez sí. de roda de fiar. Muy ben, muy ben. Eu teño bueno. unha, unha roda de fiar que me fixera un, un artesán de Loña do Monte. Anda. El Manuel Rodríguez, bueno. o roxo. Sí, sí. Pois, perfecto, eh, estamos aprendendo cousas gracias a ti. Escoita. No, eh, é a vida mesma, non ten mérito ningún. <laughs> Ai, non. Bueno, isto eh, de comunicación eh, sabenza, pois. Eso pues, porque eres humilde, pero yo, yo No, se va. Lo que pasa es que esto es algo que te emociona. Eu sí. a estas edades, a esta edad que teño tan avanzada, si non Si non me emociono, non me movo. Sí, claro. E, eh, eh, non che pagan por facelo. Non, non me importa. en que intento en eh, chegar a donde los máximos sitios onde me piden. Ahora ah, mesmo ah. voy a, estoy con el coche cheo de, de fotos que van para las escolas de Montalegre. Ai. que se van a poñer en sitios moi pequenos. Ay, e ao mesmo eh. tempo, pois, pues, o fin de semana que ven montaremos unha ensarra que ya tiña comprometida desde aí pues, o ano pasado. Se chegas aí, habrá que montala. Pois eso, se chegas a Montalegre, pois dalle unha aperta grande a Padre Fontes que, que o merece. Hombre, tamén. espero comer mañá con él. Por lo menos <laughs> está convidado. Estamos gran... convidados a la mesma mesa. Pois unha aperta grandísima. A ver se parece él. Unha aperta grandísima para ele e para todo o equipazo que vive ali. O traballa. motivo de que eu este en Montalegre é o Padre Fonte. Pois xa ves. Ah, teremos que Enseña intentar... Que in, teremos que intentar uh, conectar con el noutro momento a ver se si somos capaces eh, eh, que pues pois nos fale que sí. das, das súas andantes, sí. dos seus traballos extraordinarios, que todos eles son un, altruistas, un cura que capaz ademais. de facer un, un congreso de menciñeiros sí <laughs> É que todos son bruxos. Que sí, sí. É unha maravilla. Sí. <laughs> E eh, é cura. Fai unha festa de bruxas, el principal bruxo é el. Sí, e ademais é cura, o sea que... É eh, cura, pero, bueno, vestos daquela maneira. <laughs> bueno, escoita, outra cousa que te quero felicitar por ela, Mercedes, eh, o entrudo sí. de Melgaso, ese grande cortexo que tamén eh, daches coñecer. Mira, esto, mm, aparte de que eles xa levan moitos anos facendo un cortexo, Melgaso, uh -huh. eh, recuperaron as máscaras de Castro Leboré Loureiro mesmo ali na raya. Mm. Carai. Tamén raya con Entrimo. Claro, claro. En Entrimo salen as madamitas e os madamitos, sí. maravillosos, uh -huh. pois, pues, porque toda esa zona de la raya é fantástica, que tamén grou Marta Delgado mm, recuperou... Marta. Eh, oh. los follateiros con, con follas de millo que son a maravilla, sí, sí, los sí, tropeiros de bande que levan anos xa tropeiros. salindo e unos cabreiros en muiños que tamén recuperaron. E eh, toda aquela zona colinda con Entrimo, o sea, con Entrimo colinda con, con Castro Boreiro, e allí las mulleres recuperaron un entroido precioso e salen tamén con el gran cortexo de Melgaso. Sí, sí. Uh -huh. que o sea, que todo está na raya. Que compoñen as farrangulleiras e, a, e os, farrangulleiras e os garruxos, non? ou a rusos, sí. Unha... son maravillosos porque os traxes se fixeron as propias mulleres de Castro Leboreiro. Cara, que eh. son de las mulleres que eu tiña na exposición das mulleres de que fixen en Entrimo. En Entrimo, sí, sí, que foi mm. que foi paseando e visitando varios povos, que non solamente Variando los povos para ver máscaras, me encontro con as mulleres. Claro. <laughs> porque claro. os homens non me facían caso ningún, entonces eh, ves unha muller con unha cámara e, mire, sí, señoras, por ali. E as ya. mulleres que E algunhas delas, eh, algunhas delas poetas extraordinarias e labregas e eh, pastores, non? Mm. De todo, de todo, maravillosas todas. Unha, unha delas... Como nosa amiga de Viana do Bolo, hablando de pastoras. Nieves, Nieves. non? E supoño, espero, espero que este año salga. A ver, a ver como está de, Estamos de ánimo. Esperando. Seguro que va a salir este año con Quintelo do Pando. A ver, a ver si está Estoy de ánimo. Segura. A ver si está ben va a salir, de ánimo. Va a salir, este año sale, te lo digo que sale. Vale, pois pues, o gallá, o gallá, porque... A ver... Sí, que sí, que sí, que sale, que sale. Pois, pois <laughs> queremos a foto dela, o sea que sí, xa sabes. Ah, teño que ir, o que pasa que teño que... Eh, eh, salen o, o, non sei dice, eh, o sábado o domingo, este sábado este domingo. Sí. E, e eu, se si podo, me acerco hasta ali. Muy ben. Pero como teño que montar la desarre, si me da tempo a chegar, a ver se me da tempo a chegar. <laughs> Esto es así, estás, claro, contra todo. Estás chea de traballo, de verdad que sí. Es todo emocionante. Eh, todo. Chegas, eh, mm, lo de hoxe, eh, abrazos con todo o mundo, unos de que, que coñecín ali en Torre de Moncorvo, en Mirandela, nunha aldea hace anos, mm. e este ano cheguei tarde, e ah. salí e se volveron a vestir. Anda, para para as fotos, Para vale. que sacara fotos. <laughs> claro. ¿eh? Pois non boa, de verdade que ti eres ben recibida e ao mesmo tempo nos valoramos o teu o teu traballo e agradecemos que nos fagas partícipe del. Pois pues porque... nada, cando querades aquí estamos porque outro entroido falando dos entroidos de Lugo recuperado o do Courel Ah, ah, sí, sí, sí. Muy sí, importante. Sí, sí, sí, Están sí. recuperando un troido tal cual levan dos anos nada más. Me parece que han pasado por o segundo. Uh -huh. eh, este será o tercero. Eh, imagínate recuperando o entroido e, e van por las aldeas. Uh ah. -huh. Teñen itinerario e fan como antiguamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, decimos que Lugo no temos, pero aí tamén recuperaron un pan, en una aldea de Pantón. Ah, sí, sí, sí. O sea que de todo temos. E, e aquí hoxe estaba representando a Galiza un entroido de, par, de Paderne, de Xamede, mm. mm. cerca de Betanzos, que, que son moi interesantes, que tamén son danzantes, que viñeron desde Coruña, que les levou cantos horas, cinco, sí, carai, 500 carai. kilómetros, Pues... Pois- para desfilar hoxe aquí. Eh. Pois bueno, boa, felicitacións e eh, parabéns por ese traballo que estás a facer, eh, Mercedes, eh, que, que non te incomodamos máis, de verdade que che pois agradecemos pues nada, moitísimo. aquí estamos para lo que necesitedes. E que e hai que entroidar e divertirse este ano que xa estuvimos dos anos sin entroido e agora teñas xente tantas ganas que isto é unha tolemia. Home, claro, claro, claro que sí. Agradecerche moitísimo a participación túa de hoxe sí. eh, que lle deras a coñecer a todos os nosos ointes e recursos que se poñan na vosa páxina Mercedes Vázquez Saavedra que aprenderán e verán cousas extraordinarias das máscaras que que, que, que, que a, ti recolles e, reco, mm, e, e, e amosas pois moitísimas fotografías sí, de moitas. entroidos especiais e, eh, e únicos. E únicos, sí, sí. Algunos, algunos son recuperados que estuvieron perdidos y hmm. que la propia gente los va recuperando, que eso es muy importante. Sí. Eh, falaronme, pues, cierto, una de, una máscara que tienen guardada na rúa hmm. que, a, que no tiñan no se atreven a sacarla porque les parece que hay que hacer una nova, ¿No? No, ah. no, no, lo que hay que sacar es a bella, tal y como está, ¿No? A vaca loura. Ah. Es la primera vez que oí hablar de la vaca loura como máscara. e iso vos hai que intentar que a saquen, como sexa. Bueno, e que ti... non fagan nova, que saquen a bella. Sí, Ademais, mm, bueno, que, que, que disfrutamos non somente coas fotografías, sino tamén co, con poñer en valor cousas extraordinarias como a Feira do Fumeiro de Viñais, que tamén puxeches aí, non? Estuve onte ali. <laughs> e, por certo, con dous artesáns sí. que, mm, que uno é de Boa do Xillao, bueno, uno é de Uxillao, mm. que tamén pertenece a Viñais, y, y dos, y luego había un, un hombre que era eh, descendente de la Ramallo, de la famosa mm, barrista Ajá. de galegos de, de Barcelos. Sí. Descendente. Tamén estaba ali con unha mostra, porque había unha mostra artesanal mm. e, y me, aparte dos viños de fumeiro e de todo a que lo que tiñan ali, que é unha, unha tolemia, porque Viñais tamén é outro sitio maravilloso onde expusen ali disfrutar del, ¿no? la, la exposición Mulleres y, y las máscaras pues tienen unas máscaras valiosísimas uh mm. -huh. que somos artesanos todos de madeira toda la carátula es de madeira uh mm-hmm. -huh. tanto recomiendo Usillao y Vilabao del Sillao sí, sí, que son más sitios fantásticos para ver máscaras y, y el Concello entero ten bastantes máscaras pero salen no Natal uh En cambio, en, en, en Vilabó do Xillau. En cambio, en Xillau salen agora en Nontroido. Uh -huh. E despois eh, hai que recordar e lembrar, bueno, que xa falaremos noutro momento porque será en nome sí, de marzo cando se faga a mascarada precisamente en Viana do Bolo e Vilareño de Conso, non? Que se que non, esto, esto non a perdes, tremendo, nunca. porque la, la, la deixan para marzo porque agora é imposible xuntar sí, a xente, claro, porque claro, cada un ten no seu sitio. Claro. E entonces eles intentan facerlo cando cando a xente ya que descanse un pouco e poda volver a resentarse eh, Que, Aí estaremos tamén. Será internacional porque estarán de, de, de, claro. de Galicia, de Portugal, de moitísimos. De la Cerdeña. Claro, de Cerdeña tamén veñen, sí, sí, de Olín, pois. Moi ben. Que esos son tres, moi amigos de los de los de los sicilianos. Sí. sí. Pois agradecerche moitísimo a conversa que tivemos hoxe eh, e que sigas mm, que teñas que sigas unha, fotografiando. Que teñas unha boa viaxe e seguiremos pois incomodándote pues cando poidamos. Veña, unha aperta grande. Aquí con, estamos para sempre. Veña. Vale, unha aperta moi forte. Vico, bico grande. Chao, chao. Vamos a despedir a Mercedes cun outro bocadiño de música e de seguida conectamos bueno, novamente con eh, Galicia. Eh, seguimos para adiante. Sei que as veces custa comprender o xeito en que cada mortal decida andar a súa vida Sei que as veces unha decisión Convirte o feito máis vulgar Unha coroa con espiñas veces custa admitir que a elección do máis trivial impide ver unha saída. Sei que as veces as contradiccións despertan a botan andar para buscar a luz de guía. Bueno, queridos ointes, agora presentámoslle a Pablo, un locutor en Radio Estrada que eh, temos o prazer de... Bueno, esto entonces que vai de, de locutores a locutor, ¿no? No, no, ah, máis un gran comunicador ali en Radio Estrada. Bella, Hombre, vamos, vamos a saludarlo. <laughs> Más Pres que seguro que sí. Deunos o, o seu contacto precisamente o presidente mm, das de Radiofusión. De Radiofusión. Vamos sí. a falar entonces con, con Pablo. Moi boas tardes, Pablo. Hola, moi boas tardes a todos. Moitísimas grazas por acompañarnos e, e perder este minutiños connosco. Ah, en primeiro lugar, o que queremos é mm, que, que, que ti fagas unha pequena presentación túa, porque eu comentei, te, non sei, eh, dei a conocer aos nosos ointes a túa presencia por o feito de que ti eres comunicador en Radio Estrada, non? Sí, bueno, son locutor de, en Radio Estrada de fai aproximadamente 14 anos, y bueno, colaboro con Enrique Sanfiz a través de Radio Radiofusión e o traballo maravilloso que fai e tamén con Amega, coa Asociación de Medios en Galego, que, bueno, este ano estreime como presidente, cedeu meu testigo Enrique, eu eh, encantado de, bueno, de, de axudar no que poida. Uh -huh. Bueno, eh, diante de todo, para que todos os nosos ointes saiban, felicitarte por esa presentación de, dun, dun evento que se fixe precisamente o día 9, que cando nos mm-hmm. tiñamos o programa non nos deu tempo de comunicar comunicar contigo antes. Sí, justamente o día 7, dos días antes, celebrábase o Día dos Medios en Galego, o día 7 de febreiro escolleuse como o Día dos Medios en Galego eh, porque no ano 1876 foi o día que saiu a luz a primeira publicación integralmente en galego que era o tío Marcos da Portela que ditou o, eh, Valentín Lamas Carvajal e justamente pois fai eh, seis anos esta é a sexta edición xa dos días medios en galego Enrique Sanfiz e outros compañeiros decidiron, decidiron fundar a Mega e decidiron institucionalizar este día como Día dos Medios en Galego. Uh -huh. Entón, o día 7 é o día o noso día, por decirlo de algún xeito, gracias a ese traballo de Enrique Sanfiz e dos seus colaboradores, e este ano pois decidimos eh, que tiñamos que facer algo distinto para chegar a, xente máis moza, non? A toda esa rapazada. E o que decidimos facer foi un concerto nunha sala mítica en Santiago de Compostela, como é a Sala Capitol, de dous eh, de dous rapaces que o están petando entre os máis uh ah. -huh. novos, como son Ortiga e Grandamore. Uh -huh. Así que eh, o sea, que pode... facer, dime, dime. podemos decir que foi un festival de comunicación en galego. Foi un festival de comunicación en galego, efectivamente, e nós pensamos que este ano que temos é que sacar peito. Hmm. Porque os medios en galego consolidáronse ao longo destes seis anos gracias a ese traballo, como comentaba, que fixo Enrique Sanfiz e todos os colaboradores. Somos máis de 130 medios en galego, que chegamos a todas as sensibilidades, que damos un punto de vista, unha ollada en galego das, das novas que acontecen con veracidade, uh -huh. con cercanía, con proximidade, pero tamén do máis do, do que acontece lonxe. Por exemplo, pois agora tocándose informar non do, dese desgraciado terremoto en Turquía do que está a acontecer eh. en Siria pero facémolo con esa ollada galega, non? Mm. Entón, cada vez, aínda que o galego perde falantes, os medios mm. en galego van gañando lectores, van gañando... Escoitantes tamén, sí. Entonces temos que sacar peito, e este era un, un ano para, para sacar peito e para mm. celebrarlo por todo grande, e así foi, porque Fixemos o concerto na Sala Capitol cun aforo de 800 persoas, sacamos as entradas á venda en dúas horas. Volaron. Sí. <laughs> Moi ben, moi ben. Pero, pois pues, felicitacións. Mira, acaban de decirnos precisamente dende Suiza que parabéns e felicitacións para ese comunicador. Eh, tamén sabemos sí. e eh, temos constancia de que nos escoitan en Brasil eh, uh -huh. e, en Portugal tamén. Pois fíxate, eh, agora tamén saben que os nosos ointes saben, os nosos escoitantes saben que que un comunicador e presidente de, de, de Amega pois está aquí con nosotros. <laughs> Bueno, un placer. Nos, aparte, hoxe en día, gracias ás, tecnologías e ás redes sociais, pois temos a capacidade de chegar a todos estes galegofalantes que andan pola diáspora e incluso tamén a moitos países lusófonos. O sea, mm. Nós, cando eu subo os podcast das entrevistas do meu programa e gracias ás estadísticas que se mostran as páxinas hoxe en día podes saber que te escoita e non deixo de sorprenderme cada día non sí, que... nos, nos escoitan daí tamén que ese mismo día do concerto na Sala Capitol decidíramos facer a través de Radio Fusión un programa de radio previo que se emitiu a través de todas as emisoras municipais galegas adheridas a radiofusión e tamén pois aí podemos eh, non só celebrar os medios en galego, senón toda a xente que se dedica á comunicación en Galicia, mm. porque como digo, hoxe en día non só están os medios en galego, tamén hai creadores de contido en galego. Uh -huh. Hmm. Entonces, nese programa contamos con Enrique Sanfiz, como non podía ser de outro xeito, con Isaac González, que é o cofundador dun portal, dun agregador de medios en galego que se chama agora.gal, onde aí hai moitísimos medios en galego, a comunidade do pod galego, todos os podcasts que se fan en galego, pois están aí, Fran da Lobeira, que xustamente desa comunidade de podcast en galego, do pod galego, naceu a Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego, que agrega a creadores de contido en galego, youtubers, tiktokers, eh, xente que traballa en Twitch, Eh, tamén nos acompañou Valentín García, o secretario xeral de Política Lingüística, Carai, uh -huh. Pati Castro, que é a secretaria tesoureira de Músicas ao Vivo. Uh -huh. Músicas ao Vivo é unha asociación de músicos que leva traballando moitos anos polo estatuto dos artistas en, en Galicia e son os que organizan tamén o premio de Martín Codas da música, uh -huh. que é o mellor catálogo de música en galego actualmente. Aí hai música de todos os estilos, grupos de todos os estilos, eh, os premios Martín Codas da música organizado por Músicas ao Vivo son o mellor catálogo actualmente de música en galego que <laughs> convida a todo o mundo que o visite Sí, nós temos constancia dele, aparte deso, pois, eh, podemos dicirnos, no, nos dicimos os nosos ointes e artistas e algúns cantantes cos que contactamos e conectamos, Dicimos que nós somos talismán para eles, posto que despois de falar con nosco, pois suelen ter algún que outro premio, e entón, Ana. pois, eh, bueno, pois... Sí, sí, podemos dar fe. <laughs> a ver se nos pasa a Mega tamén o mesmo, logo. a ver, a ver temos unha lista moi moi alta, moi grande de, de, sí, de sí. persoaxes que, que, que de, que foron agasallados con algún cert, con algún premio, con algún con, non sei, con, con, con algo que despois sí. de falar con nosotros. Bueno, pois eu, eu cruzo os dedos a ver se temos sorte tamén ah, aquí. Hombre, <laughs> o gallá, o gallá. Bueno, o, si, o que si sí é certo é que nos sentimos moi orgullosos e moi contentos e de feito, pois Kiki foi o que nos dixo que, que, que este noso programa se remitiría en Radiodifusión os luns ás 3 da tarde e o, e o outro que facemos en Radio San Boi que se chama Galegos Novais que se me remitiría os venres ás 3 da tarde precisamente por Radiodifusión. Mm, como digo, o traballo que fai Enrique Sanfís, eh, xa non só pola radio, polos medios de comunicación en xeral en galego, en galego. é espectacular. Claro. Eh, non para, está sempre animando, nunca che dá para atrás, sempre que tes unha idea, el axuda, se ti non tes a idea, propona el, hmm. e está sempre axudando e colaborando, e a verdade é que é admirable todo traballo que fai porque Tamén... os medios en galego eh, seríamos menos eh? sí, sí, sí, sí. Tamén o teu que precisamente Hombre. Radio Estrada pois, conta con Pablo que é un grande comunicador e ao mesmo tempo que lle agradez, que che agradecemos moitísimo que hoxe perderas estes minutos connosco Armando, quere che preguntar Eu queria che, bueno, como antes falábamos o que era a, as telecomunicacións e todo eso, eu lembro que cando me vin a Barcelona alá, mm, bueno, vim a Barcelona, levo que máis anos que en Galicia. Ah, <laughs> casi. E ende, sí, son 54 anos, imagínate. Vale. Vim con 17, pois tiría uns 18, 19 anos cando oigo un día desde aquí, desde Barcelona, que non me lembro quen dirixiu o programa en galego. E o caso é que foi fizo a muiñeira máis grande do mundo, que soiu Cuba, Suiza, Bos Aires, Venezuela e Francia, todo á mesma hora, claro, como é normal en España. Pois foi o que fizo a primeira muiñeira, a muiñeira máis grande do mundo. Imagínate hoxe, cas tecnoloxías que hai. Sí, pero parece mentira que en lugar de difundir o, o que facemos nós aquí, ¿Sí? Mm. que nos estén colonizando de fora, non? Sí. É, o que está pasando, con, eh, é o mundo ao revés, por decirlo sí. de algún xeito, non? Sí, sí. Eu me cando, cando proclamaron aí en Cataluña a DUI, mm. que, bueno, había, marchaban as empresas, non era todo un drama, marchan as empresas de Barcelona, pero aquí en Galicia estaban marchando máis empresas para Portugal que as que marchaban de Barcelona para Madrid. <laughs> Exacto. Eh, pero nadie decía, de eso nadie falaba, non? Non, non, no, estaba prohibido. Claro, eh, o que nos pasa aquí é que moitas veces sabemos máis mm. do que di unha señora en Madrid sí. que do que pasa no noso propio concello, non? Eh... Eu penso que a xente o que lle importa máis é o que pasa no seu concello entón do que lle pasa a unha señora de Cañas por Madrid. <laughs> Exactamente. bueno, sí, señor. Eh, eh, esa é a situación, ese, eh. ese é o o target ao que temos que llegar, chegar, por decirlo de algún xeito, uh -huh. non a, a xente, é o que lle temos que inculcar, o que pasa que tamén o problema que temos hoxe en día aquí é que a rapazada sae da casa falando en galego, vai para a escola e volven falando en castelán, non? Sí. Eh, temos que atallar eso, temos que sí. a rapazada mostrarlle que o galego tamén pode servir para o decer, que tamén se poden relacionar en galego tanto na escola, que non é algo só da casa, senón que tamén serve para todos os ambientes, e iso temos lo que facer desde xa, pois a través das tecnoloxías, non? É deixar pois esa colonización que nos venda da fora en algún xeito. <laughs> Porque ainda hoxe me fixo gracia porque tuve vendo unha reportaxe na na, na, eh, era a segunda alcalde cal de, de televisión española, non? Uh -huh. E entón, pois, facían un... Eh, vamos, estábase falando de Angola. Uh -huh. Que Angola, polo que vexo, falan portugués e falan galego. Mm, uh -huh, sí, claro perfectamente e dixolle unha señora como se se quixe eu premín min un otono tono aquel como se se quixera burlar dela porque falaba que, que se eh, dice pero vostedes non fala exactamente portugués dice eu falo o que me enseñaron enseñaronme portugués e galego claro porque a, eh, a, eh, Angola Burela Burela ten unha uh, cantidad sí. de angoleños hai un proxecto que se chama Neo, Neofalantes bueno, que é espectacular tamén esta Radio Burela que, que se escoita en Angola sí. e todos os países de fala lusófona eu comentaba fai uns días tamén que creo que temos unha eiva non? Sí. E cando falamos de idiomas útiles a nivel internacional pensamos no español ou mm. pensamos tamén no inglés pero non vemos como un idioma útil para a industria, para a economía, para as relacións comerciais o galego cos países lusófonos. Sí. Eso é algo que tamén hai que atallar coas empresas, non? Uh eh. -huh. Porque hai 250 millóns de falantes de falas lusófonas que son clientes potenciais e que estamos xa por, por prexuizos coa lingua desbotando. Sí, hai sí. empresas que a eses <laughs> países, a eses falantes de falas lusófonas lle poderían vender os seus produtos, non? Pero hai que poñer en valor tamén. Eh, claro. Eh, son as que hai que poñer en valor e hai que poñer en valor tamén a través dos medios en galego, que sí, é o que sí. é o que se dedican. Hai unha empresa de sur, unha revista de sur que aparte ten merchandising, roupa, é dun galego que está afincado en Lanzarote, fai a revista de surf que se chama Surf GZ e que entre a revista e a roupa e todo o que vende está facturando un millón de euros. Claro. Pois, se eso non é industria, <laughs> se eso non, <laughs> non é tecido económico, entonces xa non sei o que é. Exactamente. Eh, eh aí, en aí, galego, eh? Sí, sí, sí, sí. Aí é onde temos que traballar, é onde deberían tomar uh -huh. nota precisamente os, os, os empresarios e algúns deles grandísimos que son tamén de, de factura galega, como por sí. exemplo un tal Inditex, que podería falar tranquilamente galego que seguro que non lle molestaría para nada. Bueno, eso todo se vai facendo. Nós o que temos que facer dende os medios en galego, agora que xa somos fortes, que xa creamos unha ponte para ao longo destes seis anos, pois é ten, tender a man para mm. cruzar esa ponte todos eh. xuntos, eh... entre todos, pois que a xente vexa que o galego está máis vivo que nunca, uh -huh. que o galego pode ser útil tamén, e que o galego tamén serve para lecer, para o lecer noso, uh -huh. a cultura é fundamental é ademais que é unha lingua fermosísima e ademais que, vamos a ver nós na literatura galega temos como emblema unha muller eh? que literatura noutros, noutras linguas, noutros idiomas teñen como emblema unha muller no, da sí. Shakespeare, da Cervantes, sí, sí. pero ad... nós temos a Rosalía. E ademais, ademais de ter a Rosalía, últimamente os premios nacionais de poesía e os premios de, de, de, de, de ensayo e algúns deles tamén de narrativa son precisamente galegos. O sea, Albacid, que... por exemplo. Sí, Albacid, sí. que foi Premio Nacional de Poesía, sí, en galego. Sí Sí, sí, sí, sí, sí, sí, por eso digo que que, que, que podemos gabarnos de eso eh, é que, é que bueno, pois o noso idioma é unha forma de comunicación tan tan digna e tan boa como poden ser o pois o inglés, como ti dixetes antes ou o, o castelán, No? Eu hai unha cousa que cando vou alá, e vas a unha tenda, vas comprar, ou ves, que se dirixen a min en galego que se me vei que son galego de pesa a cabeza, que se me nota que son galego hasta nos andares, <laughs> pois... E me dir, eu digo ya, señor, digo, pero bueno, por que se dirixe usted eh, a min en castelán, cando se me ve que son galego? Mm. Digo, a mesma cara dice. dice eh, eh, eh, e o que me dice que, que é costumbre, porque como vostede vende fora, o mellor non é o é. Mm. Digo, mm. non, pero se lle digo este bo día, pois xa sabe que son galego eh. e que ainda temos ese prexuizo de parecer mal educados eh. se non cambiamos o idioma <laughs> no. non? <laughs> é que como se fósemos mal educados non? Sí. Nos, se alguén se alguén nos ven falando noutro idioma vemos que o galego non entende que eh? tampouco é tan difícil tampouco Nos na radio entrevistamos a xente de Aragón, de Madrid, de Andalucía, entrevistámoslos en galego entenden todo perfectamente. Perfectamente. Son persoas inteligentes. Claro. <laughs> non creo que sea tan difícil, o que ponen é vontade, non? Eso <laughs> conta moito, a vontade sí, sí, que sí. pon cada un. Pero eh, <laughs> tamén a, a, perso a persoa inteligente o que busca é precisamente a comunicación, se sea nun idioma ou outro. Mm. O que importa é precisamente comunicarse. E é seguro que falando con, con sentidiño e un eh. poquinho eh. de, de, de un poquinho de paciencia todo eh, é, é facilísimo de entender porque o noso idioma é latino igual que o castelán. Igual. uh -huh. Cantas veces aquí ao compañeiro Xulio, como a mí, que, no, que entrevistamos a unha persoa que aquí que non é galega, que é castel... Eh, Falamos cos eh, bercianos, e os eh, bercianos eh, escoitanos <laughs> no, en, bueno, en galego e hasta... E hasta... quinta provincia galega, non? Sí, sí, e ademais intentan falar tamén unos idiomas. O sea, que, imagínate ti que, que a comunicación é o máis, o máis importante. Sí. O, que, o que, que lle ten mm, manía, entre comillas, o idioma é aquel que non sabe comunicar. Exactamente. O que nos... Eh, eh, as persoas que nos que nos axudan, vamos, que nos escuiten e lles gusta que falemos galego, son precisamente os cataláns. Tamén, tamén. Uh -huh. Levamos 40 anos facendo este, este programa aquí en Cataluña e, en, en... e, non, e non é porque sexamos guapos, senón por no. o feito de que a, a eles mesmos, é dicir, o, o catalán tamén lle m, mm, mm, aumenta a súa cultura por estándonos aquí ao carón, non? Claro. Sí, é que terlle medo ás linguas un, é un atraso. Eh, sí. Eh, vamos a ver, está demostrado científicamente que canta máis linguas se coñezan, mellor é para o desenrolo cognitivo da persoa, eh. mellor é eh, para relacionarse, mm. para todo, non? Sí, sí, entón, sí, sí, sí. canto maior coñecemento de linguas teñas, maior cultura mm. teñas, eh. mellor, non? Sí. Eso é eh, tema de Cataluña ou Euskadi, Sí. Está claro que eles, eles sí que están moi orgullosos da, da súa lingua, igual que estamos Lógico. nós, entonces pois ben normal, natural, orgánico falar a súa lingua, non? Eso, eso é o que temos que buscar nós agora tamén coas novas xeracións que saiban que o galego se pode utilizar en calquer eh, situación da vida sí, porque sí. o que comentaba Armando é justamente eso, non? Chega unha señora que é galego falante, pero cando lle ven unha persoa ao negocio cambia <laughs> sí. a, a castelán. <laughs> Exactamente. Pues, pois Por que? O castelán tamén serve, non? Tamén. Para poder. Eso. Aquí hai unha rede de comercios na estrada, está maestrada en galego e todos os comercios o que fan é todo, cartelería, comunicación de redes sociais, atención todo en galego. Claro. E crearon a rede, entre todos axúdense, e promoven claro. o galego e vai ir mellor, aumentaron ventas. Claro. claro eso xa se dito. Pois <laughs> pues claro que sí. Bueno, eh, Pablo, mm, xa sabes que este contacto servirános para poder manter pois de vez en cando algunha conversa contigo para que nos informes de cousas interesantes que se fan uh -huh. en Galicia e, e máis eh, en concreto pois as que están aí o carón da, da estrada, non? Exactamente. Eh, Eh, por, por exemplo, esa festa que se fai aí eh, pe, a rapa non, das Vestas No, a ah, rapa das no, Non no, moi lonxe, ya, ya, ya, ya outra que é gastronómica como ah, por exemplo a da paparota, a, do cocido de Lalín ou por exemplo cocido de Lalín, a festa da empanada de bandeira, o salmón aquí na estrada. Pois pues eso, pois pues eso. Poñerllos Poñerlos dentes long largos a todos os nosos seguidores. Para a hora de comida estas horas da tarde que a fame que eu teño. <laughs> <laughs> Ahora xa veñen todas, agora xa é eh, un entroido, un entroido pistoletazo de saída. Temos o xeterai da ulla e eh, despois a partir de aí xa sí. din que a festa da carne o entroido, non, polo <laughs> carnaval, pero non. Eso pistoletazo de saída para todas as festas que nos veñen despois, gastronómicas, sí. Eh, de interés turístico internacional e de todo. Claro que sí. sí, sí. Bueno, Pablo, a, ah, mandache un saúdo moi cordial mm, mm, a Máximo Felipe de Suiza, que xunto coa uh -huh. súa muller Mercedes dice, yo quiero que que me hablen gallego siempre. Saludos a Pablo. Bueno, pois un saudiño para toda esa comunidade galega que temos en Suiza que tamén a nós nos mandan moitas mensaxes aquí a Radio Estrada mm. de todos os, os estradenses que andan por Suiza e polo mundo adiante que, sí. que bueno, que é un honor que nos escoitan eh? sí, sí, sí. Bueno, apertas moi grandes e xa xe digo mm, volveremos a incomodarte en outro momento para que nos eh, vayas dando exactamente, para noticias, que nos conte ¿vale? cousas de por ali Cando que irades, eh, como decía o lema deste ano do Día dos Medios en Galego, a mover a lingua. Eso, a mover ah, a lingua. Aí estamos, segui, se, seguiremos así. Moitísimas grazas. Unha aperta grande. Una aperta. Igualmente para ti, Pablo. Un bocadiño de música e eh, de seguida eh, estaremos outra vez en antena. Viña. buscar Escoitase un ruido na noite Escoitase un ruido e vante buscar Escoitase un ruido na noite Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis, al teu mòbil, tauleta o ordinador. Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per instal·lar al teu dispositiu l'aplicació de Ràdio Cornellà. D'aquesta manera la tindràs sempre actualitzada. Podràs escoltar la ràdio en directe, descarregar i compartir els teus programes favorits, accedir a les notícies de la ciutat i molt més.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 Tu respuesta es Radio Curnayá, por supuesto. Radio Curnayá, siempre a tu lado. Arc de Triomf. tornem a trobar. Sé que no hi res un zona o sea que vamos ah, a falar con xente do Bierzo. Ah, vamos eh, que nos queremos, entonces vamos perdernos por aí. Vamos a vamos a falar ¿no? con José Cerijo mm, Soto, un, un adegueiro mm, berciano que este ano vai a participar e colaborar con a Sobecat, con a ah, Asociación ah, entonces as, veremos, Eli, Asociación ¿no? de Bercianos en Cataluña. Moi buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y felicidades por, por, por ese trabajo de colaboración extraordinario que, que pretendéis hacer con, con ASOBECAT, con la Asociación de Bercianos en Cataluña, que este año, el día 26, se celebrará aquí en el Hotel Frontier de, de San Boy. Es un placer total y completo el, el colaborar con la organización. Bueno, te, te, te te podremos saludar personalmente cuando eh, ese día 26, ¿no? Estarás aquí. Por supuesto, por supuesto estaremos ahí colaborando y, presencialmente con todos vosotros en el acto. vamos a ver, yo, tenía... Mm, mm, tenía que hablar de, vuestra bodega, una bodega que tiene mucho que decir a todos nuestros oyentes, ¿no? Hombre, sí, somos una bodega pequeña del Bierzo, familiar, como casi todas las que, las que hay aquí, la mayoría, porque esto es una zona, es una zona pequeña con, unos viñedos muy antiguos. Y bueno, no sé, queréis saber. algunos con cepas de más de 100 años, ¿no? Sí, sí, sí. La mayor parte del viñedo que tenemos en el Bierzo es todo viñedo de más de 80 años. Somos la región del mundo que más eh, proporción de viñedo viejo tiene y bueno, sobre todo la variedad Mencía, que es la, variedad mayoritaria que, tenemos aquí en, en vinos tintos. Y luego también tenemos en lo que es el Godello, también tenemos cepas centenarias. Mm. De todo tipo. Eh, Godello acompañado de, Dona Branca, que el otro día, el día 9 concretamente, el, eh, otro ah, día en, el hotel que hicieron la rueda de prensa de presentación, también lo pudimos tastar. Sí, sí, eh, sí. es un, una excelencia, ¿no? Sí, es una variedad autóctona de aquí, de, la zona del Bierzo, y bueno, sí, es una, variedad que, es con la que se pueden producir unos, caldos pues, muy, muy, muy buenos, muy interesantes, muy correctos. Hmm. por, eso, porque por eso es tan buen vino, porque dijéramos la madre es mayor, es vieja, <laughs> bueno, eh, aquí hay, mucho, pero también bueno, también se están haciendo plantaciones nuevas con otro tipo de con otro tipo de, formaciones. Sí, sí. Y, pero bueno, es eh, lo que lo, que distingue a básicamente es la cantidad de viñedo que tenemos que tenemos antiguo. Hombre. Hmm. Bueno, ah. pero pero eh, dicen que lo, lo antiguo perdura mucho más tiempo. Bueno, hablemos, hablemos de, de, la bodega, dónde está eh, y, qué. Porque además hay que decirle a nuestros oyentes que tenéis una tienda para poder comprar vinos, porque eh. podéis, podéis enviarlos además por. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Tenemos una en la tienda online, se puede, se puede comprar y se puede enviar los vinos a cualquier parte de España, no hay ningún problema. Mm-hmm. Mm. Y bueno, referente a la bodega, nosotros estamos en, en Quilós, al lado de Cacabelos, que es, ah, pertenece al municipio de Cacabelos. Y tenemos la, la, mayor parte del viñedo lo tenemos en, el, otro pueblo de, al lado de Quilós que se llama Canedo. Ah, ah Canedo, Me parece que tenemos a otro lado a una persona que, conoces personal, me parece. Vamos a ver. Eh, ah, muy buenas tardes, Juan Pedro. Buenas tardes, Julio. Julio Y, José, sabes que tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Cerijo Soto, que nos acaba de decir que tiene una, bodega pequeña pero grande en, en, excelencia. José, buenas tardes, encantado de, de saludarte personalmente. Buenas tardes, Juan Pedro, igualmente encantado. <laughs> agradezco que, podamos estar aquí en, esta pequeña tertulia, conversación con, con Radio Cornilla, con Julio y Armando en directo, a los cuales saludo desde aquí. Muchas gracias. Gracias a ti por, por, aceptar nuestro, nuestra invitación, Juan Pedro. Estábamos hablando de que eh, mm, mm, José va a traer los vinos de Mencía y Godello, que, acaba de decir que nosotros ya probamos el otro día, pues al Festival del Botillo, 19 Festival del Botillo en Frontier el día 26 mm, de, este mes, ¿no? Sí, francamente hemos, hemos elegido lo que es la, bodega la bodega de, de, José claramente y bodega de mm, Calcedo y viñedos la cual yo creo que ha sido un, un, acierto, un acierto para nosotros, recomendado por nuestro homenajeado, recomendado por Víctor, hmm. pero yo creo que, es una gran altura para, nosotros el poder estar acompañando, acompañado de ellos. Eh, sí, tuvimos la gran oportunidad de poder degustar lo que es eh, la presentación rueda de prensa de los caldos hmm. de los caldos de, la bodega y yo creo que francamente están a una muy buena altura la cual desde aquí, desde lo que es la Asociación de Bercianos en Cataluña, la valoramos, sabemos que el viñedo está en una calidad muy alta para nosotros hmm. y agradecemos de que, de haya aceptado la oferta de podernos acompañar en este decimonoveno Festival de Botillo en Cataluña 2023. Es un año para nosotros que vamos sumando, seguimos ahí hmm. y yo creo que el evento va a ser un evento por todo lo alto, un evento al cual tenemos el honor de, homenajear a Víctor, Víctor García Alonso y mm. la, María Luisa literario para nosotros María Luisa Picado. Bueno, creo que han sido muy acertados la, elección que hemos tomado, pero sin dejar de, nombrar a la bodega y viñedos Gancedo, lo cual me reitero en el agradecimiento que, que estén con nosotros este año. Le agradecemos que, que, que, participe y colabore con vosotros, pero también ah, ah, me parece que podremos saludarlo personalmente, que estará aquí el día 26. Me ha dicho que sí. Sí, sí, sí, por supuesto estaremos. Por cierto, vamos, volvemos otra vez a la bodega y volvemos a, los vinos. Dices que es una bodega pequeña, pero de, excelencia de trabajo, de, vinos extraordinarios. Por cierto, acabo de ver aquí en vuestra página Capricho Rosado también. Sí. Sestal, Ucedo, Herencia del Capricho, Gancedo y, Capricho propiamente dicho. Eh, pues no son pocos los vinos que, ofrecéis, ¿eh? <laughs> Bueno, eh, son los vinos, vamos, son una, pues una lista de vinos que son bastante, bastante completa y bueno, también deciros que nosotros todo el viñedo que tenemos lo tenemos todo en ecológico, hmm. lo cual es un, es un plus en, la calidad hmm. y es un plus en el Bierzo, porque hacer un ecológico en otras zonas de España pues es fácil, pero el Bierzo por su climatología pues es, extremadamente complicado. Pero bueno, estamos en esa línea, intentamos hacerlo lo mejor, lo mejor que podemos y pues continuaremos, continuaremos el tiempo que podamos con o lo que o lo que nos deje <laughs> la aventura de la vida. Enhorabuena, enhorabuena, felicitaciones. Eh, por cierto, eh, acabo de leer también que viñedos en espalderas de 30 años de edad. Pues ya lleváis tiempo, ¿eh? No, no, no, bueno, la bodega la bodega es del año empezó en el año 2000, 2003. Sí. aproximadamente. Y lo que pasa, bueno, son viñedos que se han ido adquiriendo, igual que los viñedos antiguos, o heredando de, familias y, lógicamente por pues, los viñedos antiguos, hay viñedos de más de 80 años, de 100, más de 100 años ah. y eh, eso lógicamente la bodega no existía cuando se cuando cuando se cuando se inició esta, cuando se inició cuando se inició la andadura de la bodega los viñedos eran propiedad nuestra pero no no, no se elaboraban vinos no ah. elaborábamos nosotros se mm. elaboraban otras bodegas bueno pues volvemos a reiterar las felicitaciones, ¿verdad, Juan Pedro? Que, lo merecerán. Seguro que lo haremos personalmente cuando esté aquí. Y por cierto, hay que decirle a nuestros oyentes que la fiesta, el Festival 19 del Botillo en, Cataluña, ahí en Frontier de, de, San Boy, mm, aún se pueden apuntar, ¿no? A lo mejor aún hay plazas, ¿no? No, sí, a ver, francamente yo creo que va a ser un éxito completo, un año más aquí trabajado, trabajado por la, la Junta de Asobeca, que sabéis, y bueno, todavía, todavía tenemos algunos pequeños grupos, pero no, perdamos mucho el tiempo porque la verdad que, están continuamente llamando al teléfono, preguntando. Y bueno, no solamente desde aquí, de, Cataluña, sino que del Bierzo. Eh, Tienen muchos amigos. Francamente, el pueblo elegido como este año ha sido Vega de Espinareda ha sido también otro acierto por parte nuestro y que, la gente nos está llamando, incluso decir, tengo una única reserva que vienen en exclusiva desde Ponferrada para estar presentes. Pues es que ah, pues en Ponferrada <laughs> tiene nombre el, Festival del Botillo de Cataluña, que, además algunos de, sus personajes fueron precisamente eh, nombrados bercianos eh, ilustres. Eh, podemos darle un teléfono a todos nuestros oyentes y seguidores por si acaso quieren ponerse en contacto con vosotros para solicitar alguna reserva. Pues sí, como no, sabes que yo previamente siempre estoy dispuesto y atento a, todos los que quieran comunicar y, porque no? Os doy el teléfono mío personal, como siempre. que hmm. Es el 637-589-682, al cual os podéis dirigir y llamar sin ningún tipo de problema, es una consulta, una llamada, una reserva, una reserva de hotel, que os vuelvo a reiterar, eh, tenemos la gran suerte de hacer un espacio de habitaciones en el hotel la cual pues eh, con esta celebración que hacemos y que hemos cambiado precisamente a un domingo mediodía, eh, coincidimos con el, la, fila del Congreso Congress. Y el hotel ya tiene limitado lo que es la, reserva de habitaciones y cerrada al público. Entonces nosotros todavía disponemos de algunas habitaciones para poder hacer alguna reserva, cosa que ya hay algunos amigos que siguen y están llamando y preguntando por eso. O 637 589-682. Ahí pueden hacer reserva para, para las dos cosas, tanto para el festival, es decir, el yantar del domingo, como la eh, reserva de hotel el sábado, por ejemplo, ¿no? Mm, exactamente, sí. Cualquier consulta, llamada, reserva, estamos ahí todo, todo abierto para escuchar a, los, amigos que quieren estar con nosotros celebrando este festival. Muy caro, es muy caro el, el menú el menú, pues disculpa, pero el menú lo seguimos manteniendo como tantos años. Es decir, vamos el año, años, pues por lo menos creo que, como cuarta o quinta edición aguantando el mismo precio de menú. No subimos. Caray. el, pues que no los puede mantener, los gastos los cubrimos, pero no es una fiesta para decir precios de, menú. Sí, sí, para hacerme yo una... Exagerados. Muy bien, muy bien. Bueno, José, ¿cuál, cuál es el vino que recomendarías para, para este botillo? A ver, eh, para los botillos básicamente son es un vino tinto, porque son... Mencía. sí, mencía, porque los, los, el botillo es, una, es, un, es un plato contundente, ¿no? Es un plato de invierno, es un plato de, bastante, de bastante vigorosidad. Hmm. Y bueno, es muy importante el, tomar un vino, pues es un vino pues puede tomar un vino de reserva, un vino, pero en este caso lo que hemos, lo que hemos puesto ha sido un vino eh, un vino de roble, un roble de cuatro a seis meses. Y de todo de viñedo de más de 60 años. Yo creo que es el, el, vino es el vino adecuado. Y luego hemos puesto un vino blanco de Godello, eh, que, es bueno para otro tipo de gente que le gusta a lo mejor tomarse algo más suave, ¿no? Y creo que, va a ser, creo que va a ser un acierto la elección de esos dos vinos sí, sí. Eh, yo te quería preguntar, José, eh, en eh, ¿cómo se cría este vino? ¿En barricas de roble o es roble americano o roble francés? sí, el vino está hecho todo en, barricas de roble francés de 225 litros. Y son barricas especiales. Bueno, yo creo que le, les hace un, se hace un, una, una elaboración muy, muy equilibrada uh eh. -huh. y muy, vamos, no es, no es un vino en el que el, el roble sea la prioridad, sí, sí. sino es más la frescura y la calidad que tiene el, la uva la uva vencida. Uh Porque sí, después sí. lo pasáis a barricas, dijéramos, de estas que hay tan enormes que de ahí se va no. a envasar, ¿no? No, no, no, no, eso se mantiene en las barricas de 225 litros durante cuatro o seis meses. Sí. Y luego sí, se hace el cupás en un depósito de acero inoxidable. Pero es para hacer las mezclas y para hacer los cupás de, todas las barricas. todo, se hace, por cata, se hace por cata, barrica, barrica. Ya, ya, ya. El blanco ya ha tenido unos premios, o sea que... Sí, sí, sí, El, el, capricho es el modelo más más conocido aquí del Bierzo, mm. y sí, ha obtenido bastantes premios en, varios certámenes. Sí, sí, sí. Enhorabuena. Eh, Juan Pedro, tienes al otro lado a nuestro bodeguero, pregúntale alguna cosa más. A ver, vendrá entonces el sábado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eh, claro, José, para que continúe con el comentario que, que Julio ha hecho antes referente a la, a la venta online que tenéis en vuestra página web que la he visitado y francamente felicitaros porque es una oferta muy amplia y, tenéis unos vinos de categoría para poderlos ofertar eh, dentro de la, venta online. Entonces, enhorabuena por esa, por esa venta que estáis haciendo a través de Internet, que hoy en día es lo que se lleva y bueno, seguiremos esa página visitándola a menudo. Sí, sí. Eh, que, o sea, que todos los que quieran que se pongan en la página de bodegasgancedo.com, que eh, se metan en la tienda y seguro que hay vinos desde 9 a 29 euros, o sea, que pueden disfrutar de cualquier tipo de, vinos. De vinos. Y, por cierto, hasta, hasta un rosado hay también, un rosado ah, capricho, ¿no? Sí, sí, es un rosado hecho eh, de variedad vencida también y, bueno, es muy, creo que es un vino, es un vino muy, muy floral, muy frutal. suave, sí, muy frutal, muy, muy aromático y es un vino, pues bueno, para tomarte una barra de un bar, sí, eh, tomando copas. <laughs> Exactamente. Acompañado de unas buenas tapas. Sí, sí. ¿Me permites una pregunta? Sí, sí. Me había, me había, parecido que también dentro de la página tenéis lo que son eh, visitas online, bueno, visitas eh, turísticas a lo que es la, la bodega, ¿no? Sí, sí, sí, visitas. Sí, sí, sí. Tenemos visitas eh, programadas de varios tipos. Con visita a los, a los viñedos, a la bodega, catas, catas con comida. Tenemos todo el, todo el, espectro que, se, necesita en, en ese tipo de actividades. Ah, muy bien, estupendo. Pues Así... Pues intentaré, este verano acercarme a una de ellas y, poder contemplarlo. <laughs> Estáis, cuando querráis todos. Pues agradecido, mm, José. No te queremos incomodar más, no queremos molestarte más. Estos 20 minutos que nos has dedicado, seguro que los, nuestro técnico los grabará y, te lo enviaremos para que tengas una constancia sonora de esta entrevista que nos has concedido. Muy bien, muchas gracias. Venga, Juan Pedro, si alguna cosa más quieres decir a nuestros oyentes, te lo agradecemos. Pues nada, simplemente José, me reitero la invitación personal que tienes y el compromiso con nosotros en el Festival del Botillo 2023. Ahí estaremos juntos, ahí podemos disfrutar de lo que es el, vino de, la bodega y bueno, todos los comensales que están invitados a lo que es el evento, ahí degustaremos contigo y, valoraremos lo que es el, el acto y sobre todo, sobre todo el homenaje a nuestros precianos ilustres, don Víctor García Alonso y doña María Luisa Picado. Yo creo que va a ser un, buen acto celebrado un año más, acompañado de buenos amigos y sobre todo de, de ASOBECAR, la Asociación de Versiones de Cataluña, recordando lo que es el Bierzo y viviendo y sintiendo el Bierzo. eso sobre todo. Ah, muchas, muchas gracias y allí estaremos. Pues muy bien, José. Venga. Un saludo, José. Hasta, Gracias, un saludo a todos. Hasta Igualmente. otro momento. Hasta otro Venga. momento. Bueno, Juan Pedro, que, ha sido un placer y una honra tenerte aquí precisamente con nosotros. Eh, eh, no, no contaba yo que pudiéramos tener tan buena... <laughs> tan buena conexión. Que, de verdad que sí. Parece que estés en Sarajevo. <laughs> bueno, más o menos sí, estamos ahí, pero bueno, en buena compañía y buenos amigos. Disfrutando de esta tarde con vosotros, que es un deleite siempre e poder falar, falar en galego e falar en casa vosa. Moi ben. Pois eh, muchísimos éxitos e moita eh, suerte en ese eh. gran festival que seguro que lo disfrutaremos todos eh, y aprovecharemos para saludar personalmente e felicitar a, a ese grande bodeguero que habéis elegido este año. Muchas gracias, un saludo Armando, Julio. Venga, vale, igualmente. El jueves a lo mejor intentaremos otra vez comentar contigo para, eh, para seguir hablando de este gran festival. Exactamente, para seguir claro, haciendo, sí, para, como se suele para. decir, propaganda. <laughs> Sí. Venga, hasta Saludos. luego. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao, Vamos a volver a poner otro bocadillo de música para despedir sí. os nosos contertulios de ahora Veña. nas vaguas, nin neve nas bidueiras. Tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría de noite no medio do temporal. con, con, con, con música de Xavier Díaz de, recibimos a, a nosa Fernanda Follana ah, Neira. vamos a Eu pensei, pensei que, que, que... Sí, que, que ao final se ve que poido... Que lle, daba, lle dábamos... Vacación, permiso. <laughs> Non no me dais vacacións, non, non hai forma. Bueno, escoita, que, que che agradecemos moitísimo que, que, que bueno, a, a, o noso técnico dixo, vou, vou intentalo. Entonces, mm, sí. bueno, pois, pues, damos xa ben vida. Moitísimas gracias, Fernanda. Eh, veña, ben, eso, gracias a Ben, vida eh, moi boa estar, que tal? O, o tempo mm, bastante mm, mm, axeitado ou non? Bueno, pois pues xa sabes que xeadas, que sería o que o que ten que ser propio de... De, de inverno. De, vamos, 15 días de, deste, de do inverno, que hai tamén eh? que non as vemos, non? Mm. Pero, pois pues, este ano parece que, que estamos a elas, non? Sí. Eh, eh, estamos días, pois, pues, preciosos, con ancares que se ven nevados, Ajá. Ah, porque como están as temperaturas frías a neve non, non acaba de marchar moi ben, incluso, mellor incluso cando hoxe pois pues, aquí que en Bezarrea que non está tan alto e tal ves restos de, de neve pois pues, nos altos non? E, e o sea que temos un tempo moi de penso que moi de xaneiro Hombre, claro. de febreiro, que xa estamos en febreiro exactamente, exactamente eh, pois eh, pre preparando o entroido preparando o entroido, eh, sí. Bueno, sabes unha cosa, que sabes o que fago eu, claro, como teño aí co COVID, eh, os que vivimos aquí, que no, que non puidemos salir, e eu cada vez que hai vacacións, <laughs> miro de arrancar ahora que se pode. <laughs> claro. non sei que, que nos volvan pechar, sí, sabes? Eh, sí, sí. Eh, e estou, pois, pues, eso, eh, xa preparando para marchar no, no carnaval. Bueno. Pero pero eso, invito vos a todos a deixo vos a Galicia para vos. <laughs> vaya, vaya muller, o sea que ti aproveitas precisamente un momento determinado para isto. Moi ben, eh, pois a, a disfrutar dun xeito ou do outro a disfrutar. Uh -huh. Se si te chegas a, a Cádiz, por exemplo, sería unha eh, un, un fantástico. Mira, Fernanda, sempre un placer oír tus relatos bien contados. Saludos dende Suiza. Ai, eh, a Máximo, non? Sí. O que teño aí, teño aí, bueno, un fan, un dous fans, non? Sí, sí, Mercedes, Mercedes, Mercedes que é súa esposa eh, Máximo. e sí, sí. Claro, sí, pois pues, moitas gracias igual, un un eso. Bella. Un bico. Eh, eh, eh mira, pois pues, eh nós agora, bueno, andamos con, sabéis, con moitos cocidos todo o mundo. Sí. Eh, nos a semana pasada, o fin de semana pasado, puidemos ter o, aquí o, o, a ruta ciclista uh -huh. do cocido, que comemos un cocido en Becerrea, uh -huh. bueno, pois pues, juntámonos como 30 personas para para facer aquí pois unha pero, unha comilona. Pero ese xantar cocido coa bicicleta non, non se leva moi ben. Eh, sí, levanse moi ben, moi ben. <laughs> De maravilla, eh? entra moi ben. E, bueno, eh, además que, que, sabes, que dá un pouco de medo, porque sabes que estaban os días de xeadas, eh. pero xa lles dixen os de Lugo, porque os pobres de Lugo, sí. eh, pois pues están axeaos, non sei como chamarlle que hoy, hoy, se mandaron unha foto de menos, menos 2 grados Carai. e metidos na niebla e o fin de semana pasado, o sábado es, que foi cando tuvemos a ruta, estaban igual sí, e en cambio aquí non xeou Claro. No, no, e a, y a, a xeada e a niebla son dous, dous, sí, dous elementos peligrosos precisamente. É que, é que Lugo, cando chove, chove de verdad. Cando quento o sol... Tamén. Tamén é daquilo. Pero cando fai frío, que ven a niebla, eh, e esa xeada é eh, que morres de, de, de todas formas Ajá. e vas conxelado todo o día <laughs> Bueno, sí, sí, pois pues sí, entonces o cocido con todos os elementos, non? E bueno, sí, pero eh, antes, pois pues, a ruta que fixemos este ano foi moi longa e contovos, eh, bueno, conto vos, mm, fomos hacia o límite do Concello de, dos Concellos das Nogais e Tria Castela, non? Ah. E logo volvemos, porque o Concello de Becerrea é super longo. Sí. Saímos de aquí, o sea, hacia, se vamos, seguimos hacia o sur, pois chegamos aí a donde tanto lle gusta a e... Hmm. Eh, de Cancelada. Sí. sí. que é o último do, do, do noso Concello. É unha sí. subidiña tamén Eso... Todo para, no, eso, eso está para arriba. É igual que sea norte, norte sur que todo para arriba. Sí, sí, subidiña. No, entón aí o, o cocido baixa. Mm, sí, sí. Baixa. Pero este ano fomos ali e resulta que hai un monte que lle chama Monte da Meda, que ao final non subimos porque pensa, digo, menos mal, mm. <laughs> que xa levamos subido a Bondo e está Andrea Castela, e resulta que hai un parque eólico. Mm. E digo, pues, pois, a verdad, para ver os eólicos Me cago. non paga pena Vaya, por no. moitas vistas que teñan. Sí, sí mellor non subimos. Sí. E, pero bueno, falando dos eólicos, eh, acaban de aprobar catro parques eólicos no Concello de Becerreá. Caray. que se va a levar a cabo, non sei se si oh. os viste, de saliu este este Home, día. a mellor o mellor sí. o mellor se se se mova xente non son capaces de poñer. Non, non, xa están aprobados, Me se que... igual que te movas, non, non sei se hai forma de de volverse de... atrás, pero non no, penso no, no. no, no, no. E bueno, pero, pero... aquí sí, sí. Pero eh, eh, en Madrid é onde os precisan. Onde precisan a luz é en Madrid. Aí non precisades vos moita luz. No, eh, o rollo é que a luz pagámosla como en todos os sitios. Claro. Eh, bien, pero catro, catro nos van poñer no Concello, aprobados, eh, que van para adiante. Eso é demais, sí. eso é demais. O sea, que van nos deixar isto que, que xa digo eu, vamos subir os eólicos, vamos ter eólicos eólicos para ver e eólicos. Sí, sí. E, bueno, para, non é que non se entende, o sea, eu entendo que tampouco que é importante producir enerxía mm. lim, limpa, mm. non? Sí, sí, sí. Pero non sei, non sei. Exactamente. Sementa... Adema, ademais hai unha cousa moi boa. Tan contra contra os, eh, os moiños estes que lles chaman os ecologistas, porque dicen que matan páxaros, que matan aves e todas esas que van volando porque non se poen estos. Ademais isto, con tanto muiño que hai vai parecer o sur de Navarra, porque aí están todos apiñados. Xa, non, non, aquí cada serra vai ter, vai ter o seu o seu pois eso, o seu a, a súa, a, a, súa sí, sí, sí, sí, así vai. E bueno, pois así con eso eh, deixamos esta, esta, este asunto. E agora queríamos falar sí de, bueno, queríamos falar de Ramón, que é o meu compa Ramón e Ramiro, que son os párrocos de Cervantes, que xa ah. de Ramón vos teño falado un mogollón, sí. pero, bueno, e que se acaba de xubilar, é o meu compañeiro, xa tedes vos falado con el, sí. pero eh, sale a colación que lle fixeron unha reportaxe no, no na voz de Galicia, sí. fixo xa Candela Fernández Roldán, que é unha rapazada aquí de, de Becerrea, moi noviña, ah. e entonces, eh, porque eh, dan misa en galego, dan misa en galego, non? Mm. Eh, o sea que non é, aunque a nós igual nos pode parecer eh, pois normal, pero non é o normal. Uh -huh. eh, o meu compañeiro, pois mira, unha cousa que eu sabía e, e o daba por pois como por feito, non? Eh. Pero resulta que é unha excepción. El leva 36 anos, levaba 36 anos que se xubilou dando a misa en galego. Uh ah. -huh. e, e decía que, bueno, era que Dice, os curas pensan, dice o meu compañeiro, que, que Jesús, pero Jesús, Jesús de Nazaret, eh? Non, sí. que pensaban que era castelán falante. <laughs> entón, dice que, que por eso que os curas que se resisten a, a, a, a falar en a dar a misa en galego, non? Mm. Porque porque, bueno, e, diz, a pesar de que os curas eh, da comarca de aquí da, da comarca dos Ancares falan normalmente galego, pero non se atreven a... A misar en galego. A, a misar en galego, non. Pois por eso, por esa historia ou esa peima que temos. Mm. Eh, e bueno, entón hai que darlle a Ramiro e a Ramón uh -huh. que, bueno, que son hai que agradecer, yo non? Porque Hombre, é unha forma claro. de de normalizar e, e sobre todo pues, eh, nese ambiente que pode sí, ser sí, a liturxia, pois eh, uh -huh. eh, e decía el eh, decía Ramón, levo máis de 30 anos traballando e parece increíble que, que ainda teña que dar explicacións de por qué vou dar a, <laughs> a misa en galego a misa en galego, non? O sea que que oh. a veces pois pues, parece que, que andamos para atrás, non? De, Pero el, como sempre Depende a quen lle dé a explicación, porque as persoas inteligentes non fai falta que lle no. dicir nada. No, claro, xa, pero bueno, sempre che ven, eh, porque eu teño teme contado algún anécdota. Pero <laughs> eso, eso quere dicir eh, eh, os que os que preguntan polo idioma son persoas que non, non están na lista dos intelixentes. Dicille unha un alto cargo da igrexa, non? Chegou mm. a dicirlle Ti que és un galeguista deses? Dice, non, son galeguista, que son galego. Mm. Dice, quero falar na miña lingua, non? A, a, Habría que decirlle que ese alto cargo debía que preguntar se si coñece algo da historia, e eh, que hai un, eh. pa, un, un, un padre da época medieval que lle pedía a todos os sí. uh, feligreses e a todos os uh, eh, curas que falasen o idioma do povo. Pois, eh, exactamente. Un tal, pa, un tal Padre Sarmiento, sabes? Sí. Mm, sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Dice, dice, di, decía Ramiro, que é o, é o colega de, de Ramón, que uh -huh. misa tamén porque Cervantes é moi extenso, entón Ramiro ten más as parroquias de Donís, Piornedo, Carai. seguro que moitos dos que me sí. de, mm, escoitando, pois que, que o coñece, coñecen, pois, claro, porque claro. leva tamén aquí moitos Ahora anos. se contou que pasou con este cura co Co Ramiro. Co Ramiro. Uh -huh. Que a veces os confunden, pero sí. porque teñen os dous barba, pero sí. e así un pouco loira, pero son distintos. Sí. Dice, unha empezan por R, pero un é Ramiro e outro é Ramiro. E di, e di Ramiro, ninguén lle pregunta a un cura catalán, mira, por que ah. reza na súa lingua? Pero a nós sí. Sí, dice, sí. dice, non, bueno. bueno eh. Pois é que eh, funga un enterro na parroquia de Queizán e iba este no sitio de Don Manuel quero que empezou en galego e acabou en galego. E dicille, e dicille unha señora, pois teremos que volver a dicir misa por el, porque vostede dixo en galego, e dixo, e logo non vai ben enterrado e si? <laughs> pois desenterre usted, fale co juez, e desenterre usted e busque outro cura, que eu non sabe, sa, claro, eh, pero a señora seguro que falaba en galego era castelán falante. Bueno, falaba daquela man, daquele xeito. Daquela maneira, pero a mí san galego non lle valía, non? Non, non lle valía. claro, ao final é que pensamos, eh, ainda hai xente que sigue pensando que que os, crim, os sí. idiomas penso que non son mellores ningún. Non, non, non. Son todos, pois cada un ten o seu, non? E falando aquí aquí de curas, pois mm. cando decía aquí porque decía Ramón eu cando lle vin a entrevista, Os curas creen que Xesús só falaba <laughs> castelán. Pois eu cando decía Xesús pensaba que decía Don Xesús o cura de Rao. <laughs> eh, bueno, que aquí na comarca, acordándome de Ramón e Ramiro, a verdad que tuvemos unhos curas que son verdadeiras institucións porque pois na parroquia de Rao está Don Xesús, que mm. leva tamén, bueno, non sei cantos anos levará, pero xa ten tra ido traballar a Suiza nos veráns para recaudar cartos para facer a carretera de, de, de Rau. Sí. A, a unir allí, ali con... con é logo. Con Murias. Despois temos aquí a, do, a don Manuel, que non sei se é outro cura que é mítico, ten anda polos 90 anos, este sí que o sei, que nos, eu lle chamo cura ciclista. <laughs> Decía un día o, o neno, que vas, un neno, que leva no botellín do Manuel? E dice, pois pues, levo auga, pero se si é domingo, levo viño para dicir misa. <laughs> e, a luz se vai ca a súa bicicleta, pois, pues, eh, a lo marcha eh. cara as súas parroquias, pois pues, sempre a misar, sí. eh, na bicicleta con 90 anos, eh? Carai, carai. E tamén sale de viños por Becerrea ca bicicleta. Elo. Hai que dicir, sin luz e sin casco, pero bueno. <laughs> bueno, costume sí, xa, señor. con tantos anos non hai que pedirlle eh, demais. Bueno, escoita, que, que que che desexamos que teñes unha fin de semana extraordinaria, que me parece que tiñas aí convidados, entonces o que queremos é que, que sigas aí aquí disfrutando. aquí teño, vou, vou, vou nos aquí eh, abrir a cantina esta que teño aquí na miña casa antiga, <laughs> sí. como teñen todas as casas no meus bar, pues, pois. barrio, que foron todas todas cantinas. Muy ben. E, eh, aquí teño uns convidados, pois pues, imos, imos celebrar o sábado pues, pois. e o e o mes de febreiro. Moi ben. Pois desde aquí, desde sempre en Galicia, dalles moitos saúdos. Veña pois, a, seguir, a, seguir, a seguir disfrutando, Fernanda. Veña, chao, chao. Unha aperta grande. Abur, hasta logo. Eh, bueno, despedímonos, porque, verdad, falta medio minuto. Nos despedimos, ¿no? Ah. Venga. Bueno, e así vai rematou o programa noso de hoxe, hoxe porque como de, temos parte feita, de seguida ven o noso colaborador de Rías Baixas, sí, que señor. que temos Xulo aí Simón, que sí, te, señor. temos aí enlatado. Por lo tanto, queridos ointes, ata o sábado que ven, que pasen unha feliz semana. Señoras e señores, que anoite se xo vosso descanso, a rúa vosa liberdade e de co sábado que ven. Escoitaremos agora a Rosalén xunto con as Tanxugueiras interpretando unha peza extraordinaria tradicional galega, a Virxen de Portobelo, para despois darlle paso ao noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón. Agardo que sexa do vos agrado. Eu canto para olvidar Eu canto para olvidar Eu canto para olvidar Eu canto para olvidar As penas que levo dentro As penas que levo dentro para si no me mataré. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar Moi boa tarde dende Combarro, onde estamos gozando cuns días solleiros. Se alguén se chega a Pontevedra, non deixe de visitar o museo que abriu o día da 2 a exposición Símbolos do conflito, fotografías de Xulio Gil, que poderá visitarse ata o 27 de marzo. As obras presentes na exposición organízanse en 11 series desenvolvidas do ano 2000 en diante. En palabras do autor, hai algo de meditación e hai algo de reflexión sobre aspectos que a mí me interesan relativos á nosa situación no mundo e a nosa relación co rito e co mito. Iso está moi presente e tamén a nosa relación co gozo. Hai, por exemplo, moito da nosa relación antropolóxica co comer. Hai tamén unha relación coa arquitectura en moradas onde propoño un xogo cos panais das abellas e en cúpulas onde fago unha crítica aos sistemas de poder, tanto políticos como religiosos. Xunto a estes traballos preséntanse tamén traballos editoriais e publicacións que foron realizadas ou que contaron coa participación do artista neste período. A exposición vai acompañada da publicación dun catálogo coordinado polo comisario Xosé Lois Gutiérrez Failde e con textos do propio comisario e de Xan Carballa, Domingo do Campo, Antón Abel Rodríguez e Isabel Santos da Vila Pero a noticia que máis deu que falar esta semana foi, sen dúbida, o feito de facer público o Tribunal Supremo a, pri a primeira hora da tarde do martes o seu fallo sobre a continuidade de Ence na ría de Pontevedra e a espera de que nos próximos días se coñeza a sentenza íntegra tanto a empresa como o Partido Popular celebraron inmediatamente a resolución que revoca a decisión previa contraria da Audiencia Nacional e permite permite que a fábrica fique nos terreos públicos que ocupa ata o 2073. Sinala a empresa que o ditame despexa a incerteza sobre o futuro desta instalación e das 5.100 familias vinculadas á súa actividade e achega á compañía a seguridade necesaria para acometer os seus plans de futuro na fábrica. Tamén o candidato de Vox á alcaldía, Manuel Torres, asegura que a continuidade de Ence en Pontevedra é unha excelente noticia para a comarca. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, non ocultou a gran, gran sorpresa que supuxo no goberno municipal a decisión do Tribunal Supremo de revogar as sentenzas da Audiencia Nacional e avalar a continuidade da fábrica de Ence en Lourizán. É un fracaso do Estado de Dereito, sentenciou Fernández Lores, que compareceu en rolda de prensa para valorar o fallo do alto tribunal que, segundo engadiu, é dificilmente entendible para a cidadanía e demostra que Ence ten dereito de pernada. O alcalde afirmou que seguirá loitando por todas as vías posibles, por terra, mar e aire, para cumprir o soño da grandísima maioría dos pontevedreses de ver a ría senense. Ence, e a este respecto explicou que os servizos xurídicos do Concello decidirán que vía tomar. Será despois de que estuden a sentenza que, segundo o propio Supremo, tardará aínda uns días en publicarse e que recolle o voto particular da magistrada Ángeles Huet contraria á decisión adoptada polo resto dos magistrados que analizaron esta cuestión. Lores lembrou que a pelexa do Concello contra o Estado, primeiro, e o Gran Capital despois, foi sempre desigual e ironizou, parafraseando a Quevedo, que este fallo judicial mostra como poderoso caballero es don dinero. Pola súa parte, o responsable socialista chamou a velar polo futuro dos traballadores e traballadoras e a cadar garantías laborais, ademais de recabar o compromiso da empresa cun proceso de modernización importante dunhas instalacións obsoletas logo de ter sido construídas polo Estado hai décadas. Compre lembrar Ence emprazouse como compañía estatal en terreos gañados ao mar na ría de Pontevedra grazas a unha concesión outorgada pola ditadura franquista en 1958 por 60 anos. Remataba en, no 2018, pero no 2013 máis dunha década, década despois de ser privatizada, A empresa solicitou unha prórroga que acabou concedendo en xaneiro de 2016 o goberno en funcións de Mariano Rajoy. Esa prórroga, que comezou a contar no momento da súa solicitude en 2013 e duraría outros 60 anos ata o 2073, é sobre a que agora ven de resolver o Supremo. A prórroga foi recorrida polo Concello de Pontevedra por Greenpeace e a Asociación pola Defensa da Ría, que en xullo de 2021 lograron que a Audiencia Nacional a anulase. Naquela sentenza, o tribunal non entrou a valorar a duración da concesión, senón o feito de que unha instalación así teña que estar en terreos públicos do litoral, cuestión que o goberno de Rajoy non xustificou. O Estado, lembrou a Audiencia Nacional, ten a obriga de asegurar a integridade e debida conservación do dominio público marítimo terrestre, sen máis excepcións que as derivadas de razóns de interese público debidamente xustificadas, que no caso de Ence o Executivo nin esgrimiu nin xustificou. De xeito paralelo a este percorrido xudicial da concesión de Ence, tamén no eido político se produciron mudanzas nestes anos. Feijóo incluiu no seu programa electoral, tanto en 2009 como en 2012, a retirada da factoría do seu actual emprazamento, pero no 2015, antes das eleccións municipais daquel ano, virou de postura e pasou a argumentar que o que antes consideraba viable tornar agora imposible. Desde aquela, a Xunta, o PP e a empresa coinciden no argumento de que non hai en Galicia ningún outro sitio que poida albergar esa instalación e que, se perdía a concesión, non habería traslado, senón peche. Pola contra, desde o actual goberno de España apuntouse a posibilidade de trasladar a factoría as zonas das Pontes ou a Cerceda, lugares que ao seu ver facilitarían as necesidades de espazo, auga e enerxía que require unha instalación así. Os colectivos contrarios á continuidade de Ence en Pontevedra adoitan incidir nas relacións próximas existentes entre os dirixentes da empresa e os poderes públicos, en referencia sobre todo ás administracións comandadas polo Partido Popular tanto en Galicia como en Madrid. Neste sentido, chama a atención que un bo número dos integrantes do seu Consello de Administración pasaron con anterioridade por posicións destacadas no goberno galego ou na administración central, nun novo fenómeno de portas giratorias entre o poder político e as xerarquías empresariais. Hai dous nomes que destacan por riba dos demais pola súa significación pública e polos cargos que ocuparon, o de Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente entre 1996 e o 2000, e Carlos del Álamo, conselleiro do Medio Ambiente da Xunta entre 1997 e o 2003, Ambos os dous tiveron que adoptar durante os seus mandatos decisións que afectaron a actividade de Ence e as súas regulacións e controis ambientais. Antes de ocupar a Consellería del Álamo foi director xeral de Montes e Medio Ambiente Natural da Xunta entre 1990 e 1996, en xuño de 1996 foi nomeado director xeral de Conservación da Natureza do Ministerio de Medio Ambiente. Outro conselleiro cun importante pasado político é Pascual Fernández Martínez, que foi secretario de Estado de Augas e Costas do goberno de Aznar, con Jaume Matas como ministro de Medio Ambiente. Dende a privatización de Ence no 2001, o Goberno Central e a Xunta tomaron en varios momentos decisións importantes que beneficiaron a empresa, que foi pasando por riba de todas as súas posibles datas de peche, conseguindo grazas a modificacións legislativas e medidas políticas, manter unha actividade que chegará, parece ser, ata o ano 2073. Lamentablemente, esta decisión do Tribunal Supremo non resolve o conflito, o que fai é pasarlo ás xeracións que veñen detrás. Desenvolvemento sostible é aquel que nos permite vivir mellor sen prexudicar os que veñen de atrás, que non é o caso. As consecuencias xa se están empezando a ver. Onte saía na prensa que os propietarios dunha urbanización de Poio que ten orde parcial, parcial de, de Ruba solicitan o mesmo trato que Ence e queixanse ademais que mentres a Xunta multou as eléctricas con 25.000 euros de multa acusadas de baleirar dous encoros, ele recibiron xa 75.000 de sanción. Eh, rematamos. Fausto é o nome artístico de Carlos Fausto Bordalo Gómez Díaz, compositor e cantor portugués, Eh, eh, naceu no 1948 a bordo do, dun barco, barco Patria, en viaxe entre Portugal e Angola, pero Fausto foi registrado en Vilafranca das Naves, en eh, Trancoso, na provincia de Beira Alta. Foi nesta na antiga eh, provincia ultramarina portuguesa onde formou a súa primeira banda, os rebeldes, onde eh, a musicalidade da súa orixen da, da súa comarca da Beira Alta asimilou os ritmos africanos. Autor de 12 discos gravados entre 1970 e 2011, é un importante nome da música portuguesa e da música popular en, en particular. Pois eh, despídome co, coa canción Rosalinda, se tu fores ver o mar, do disco Madrugada dos Trapeiros, que teñan unha boa fin de semana. Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia e olhos suja à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé que atrai em óleo sujado em mar. A é branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão. E cheiram mal como avenidas vieram para aqui fugidas a lama putrefação. As aves já voam feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade, Rosalinda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda, envenenado a desmaiar. O que mais há desta aridez? Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar. Mesmo matando aquele que morrendo viva trabalhar. Tem cuidado, linda se tu fores à praia. Se tu fores ver o mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo suja à beira-mar cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo suja à beira-mar. E em Ferral para pepinos vão fazer uma central que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão, um do entre outros sem vida, não tem vida o pescador. Morre Sabel e o salmão, isto é civilização. Assim falou um senhor, tem cuidado. Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujado e mar cuidado, não te descai o teu pé de catraia em óleo sujadeira. à mar